A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. Not a final. ono što Allah hoće a neće biti ono što vi dobar put je dobar put je www.azamislama.com i www.esunje.com vam nudim islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downloaden arhive, Kur'an i Tefsir, Akira, Fik, zanimljivosti vezane za stanje Islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Ti hoćeš da ja ne slušam? šta kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam, nego hoćeš da ja slušam tebe. Čim mi kažeš da nije jasno, a poslanik na sebe kaže da je jasno. Allah kaže u Kur'anu da je jasno, a ti kažeš da ja ne mogu shvatiti. Dobro sve, haj ti meni dokaži šta ja moram završiti da bi shvatio da obožavam Allah. دعاني دعاني دعاني دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره عمق فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق دعاني شوق منك مصدره A upravo ono što govore se vjera. To nema nikakve veze sa vjerom. Jer nema, ne možete čuti. Rekao je Allah poslanik, ali i salatu wasalam, kada dođu teška vremena, vi uđite u vjeru židova ili kršćana, ili vjeru demokratije ili komunizma, da biste spasali. Ja ne znam da ima ovakva predaja igdje. يوائم شجوي شجوه وقصيده قصيدي فما بيني وما بينه فرق أعاني كما عانى من البعد والنوى وهل سوف يشفي البوح بالشجو والنطق يوائي شجو شجواه وقصيده قصيدي فما بيني وما بينه فرق أعاني كما عانى من البعد والنوى prihvatali istinu osim od, ako je od skupine koju oni prihvatili.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 وبركاته Hvala Allahu uzvišenom koji nas je okupio pa i u ovakvu hladnoj noći, jel, opet njemu zahvala pripada da podijelimo onoga od onoga što nam je on te barek od otala dao od njegove uzvišene vjere i molim ga da nas u tome pomogne da se od ovoga koristim prvo ja, onda i vi i da nam ovo bude na sudnji danu primjeno kao dobra djela. Ja sam poneo bio jednu knjigu, međutim, Allahovom odredbom sam kod vas ovdje našao drugu knjigu, izuzetno lijepu knjigu, pa mi se nešto ovaj svidilo da govorim iz ove. Pa, se, pa nadam se uz Allahovu pomoć da, da će ono što se meni svidilo naći i mjesta u vašim srcima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Allah neće prestati stvarati svojom rukom štićenike ovoj vjeri koji će koristiti u njoj njemu na pokornost. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Gledajte, ovo su vijesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će šta? U njegovom umetu biti ljudi koji će držati čisti islam. I to je tako. Šta je još dokaz za ovu stvar? Dokaz je da Allah te bareke wa ta'ala čuva Kur'an. Samim tim, za čuvanje Kur'ana da se ne iškrivi, uputit će šta? Čuvare Kur'ana. Oni koji će ga čuvat, jer uzvišenom ne treba, on samo kaže kun fe je kun i ne može niko prići Kur'anu. Kad bi svi sjeli da ga iskrivi, ne mogu. Ne da uzvišeni. Ali uzvišeni Tebarek Evotala čuva Kur'an kako smo preštali u hadisu preko njegovih štićenika i robova koji će biti njemu u pokornosti. Pa kaže i uzvišeni u, u, tom, u, u ovom čuvanju Kur'ana bit će i ljudi koji će, kaže, iz umeta Muhameda, ali i selatu koji će se pridržavati nekih ogranaka Kur'ana, Ali kaže, bit će i oni koji će uzimati nešto iz drugih vjera za, kao ogranaka vjerovanja jevreja, židova ili nekog od ogranaka židova što rade, što uzmaju kršćani, kaže, mada zbog ti nekih ogranaka, jel da, kažemo samo ogranaka, jer će ljudi uvoditi po sistemu kako to rade kršćani židovi, Uvolit će ljudi šta? U ovu Allahovu vjeru. Nešto što nije od nje. Pa zbog ti neki ogranaka, nekad te ljude, ne možemo reći da su izašli iz Allahove vjeri. Jel da je? Znamo da imamo e, da postoje novotarije koje čovjeka ne izvode iz vjere i novotarije koje čovjeka šta? Izvode iz vjere. Mada, mada iskretanje čovjeka sa Allahove vjere može biti i kufr i grijeh, jel tako? To je opšte poznata stvar. I oni koji budu neiskreni, jer ljudska priroda je sklona skretanju, kad je neiskrena, jel da? Šetan će voditi putevima, putevima koji vode u džehennem. I zato je nama Allah te barake od ostavio da konstantno u dovama učimo i da ga molimo da nas uputi na pravi put. sledbenici knjige, jel da, židovi kršćani, sa kojima danas mnogi isklapaju sporazume, žele da oni vide kako smo mi muslimani na način kako to oni žele da vide. Jel tako? Jesu, je tako danas. Da sledbenici knjige, to je židovi i kršćani, žele da vide muslimane u sasvim drugom obliku, od onog zašto se muslimani njima spremaju. Hajde da kažemo termin štimaju. Je tako? Drugog, drugog termina ne možemo naći. Da se danas muslimani štimaju zbog svoje prljave unutrašnjosti i svojom vaštinom da bi se svidili i da, da bi sa njima bili zadovoljni ko? Židovi kršćani. Židovi kršćani. A uzvišeni kaže Kaže, mnogi sledbenici knjige bi voljeli da vas izlične zlobe svoje, šta? Da vas nakon vašeg imana vrate u kufr. Nakon što im je, kaže, istina postala jasna. Gledajte ovo. Mnogi sledbenici knjige, židovi kršćani, oni u stvari jedva čekaju da mi šta? Da budemo nevjernici ko oni. Iz zlobe svoje zato što je kod nas istina. Zar se nisu tako ponašali židovi? Zar se ne ponašaju dan i dan danas tako? Isto koji kršćani. Jer oni hoće da mi bude, da budete, da budemo nevjernici, jel da? Da budemo ko oni. Gledaj, i pored toga što nas uzvišeni obavještava, šta oni hoće od nas? I pored toga što mi znamo šta oni hoće od nas? Danas ćete vidjeti mnoge muslimane kako im se štimaju i samo što nisu rekli, hej ti, Filipoviću ili ne znam koji, da vidi Jesam li ja onaj sa kim si ti zadovoljen? Odgovara ti ovo kako sam ja danas? Jer ja znam da ti mene tako nećeš dirati. Jel da? Jel tako da tako rade? Tako rade, braćo. Jesam li ti dobar ovako? Pa si ti musliman po mjeri koga? Nevjernika. Musliman po vjeri prokletnika. Musliman po ukusu židova i kršćana. Ovakvi je, braćo, danas najviše. Tako mi je Allah najviše. Žele da budu muslimani, da im je da budu i vjernici, a da ne izađu iz Allahovi vjeri. Ali žele da budu vjernici po ukusu židova i kršćana ili vlastodržaca, a ne da traže zadovoljstvo Allaha te bareke. Vata'ala. Allah te bareke vata'ala inne lahe la juhibbu men kane muhtalem fahura. Kaže, Allah doista ne vole one koji se ohole i koji se hvališu. To su, kaže, oni koji škrtare i za, naređuju drugima da budu škrti iz onoga što im je Allah tebara kretala dao. To je prije svega na znanje. Ovoga je danas, danas i te kako puno. Kaže, kaže Allah tebara kretala وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين لتبينه لتبيننه للناس ولا تكتمونه kaže uzvišeni a kada je Allah tebareke ve taala uzeo obavezu od onih kojima je data knjiga da će to sigurno ljudima objašnjavati i da ništa neće kriti da ništa neće kriti šta su oni uradili Oni su, kaže, tajili ono što im je Allah te barke od tala naredio da urade. Ima danas ovakvih puno. Ovakvih danas ima puno. Kaže Allah te barke od tala u drugom ajetu Inna ladina yaktumuna ma anzalna min al-kitabi wal huda min ba'di ma bayyana bayyanahu بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا kaže uzvišeni Tebareke od Tala one koji budu skrivali jasne dokaze koje smo mi objavili i pravi put nakon što smo ga knjizi u ljudima označili Allah će prokleti a prokleće i oni koji proklinju izuzet će se oni jedino oni koji šta koji se pokaju gledajte Pa kaže dalje u drugom ajetu. Inna ladina yaktumuna ma anzala Allahu min el kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ulai ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ila nar Kaže Allah te barekuta ta'ala, doista oni koji taje ono što je Allah u knjizi objavio i to prodaju, zašto? Ištero objati temenem qalila za bagatalnu cijenu. To, kaže, u svoje trbuhe ne, trpaju ništa drugo, kaže, osim šta? džehennem. To je svatra. I gledajte. Ovdje uzvišeni govori o onima, kako smo na početku rekli, da će biti i oni koji će, kaže, kriti od Allahove vjere nešto. To je ogranak židova. To je postupak kako rade židovi. Danas, međutim, ne da ljudi kriju i ne ili ne da samo samo da kriju ono što Allah te se bar kevetala objavio, nego i kriju, nego i izvrću i onda ono što je izvrnuto naplaćuju. Ne samo da kriju, nego i izvrću i lažu i ono što oni predstavljaju da je vjera naplaćuju. Pa su tako u postupku isti ko? Ko židovi. I druge pak strane, i u tom postupku, gledajte, Kako, zašto su bliski židovima? Pa zato što tim načinom dostave vjere pod navodnim znacima koja je samo njima poznata, ponovo žele da se do, dodvore kome? Židovima i kršćanima. Jer zbog tog načina njih neće ni dirat niko, ni židovi, ni kršćani. A žele da im se dodvore. A žele da im pokažu, evo vidite, kakvi smo mi muslimani. I onda im se štimaju, jel ovako Dobro jer ovako dobro? Da li vam odgovara da su mi ovakvi? I onda ovi kad to ne kažu i ne bi im rekli, oni namirišu svojim nosovima i svojim nifakom i vide, traže u njihovim knjigama čime su to oni zadovoljni pa da oni njih ne diraju. Tako rade danas. Tako rade danas. I onda prate šta nevjerici traže od njih ili čime prijete i onda oni se onda štimaju i kažu, eh, sad ćemo ovako, sutra ćemo ovako, prek sutra onako. E, i onda slušaju svojim ušima, pa odu na njihove sastanke, idu na njihove sjednice i na njihove forume i slušaju, ne bili oni vidjeli, onda dignu visoko glave i brade, dignu da i ovi vidje da kažu, a vidiš, e ja sam tobom zadovoljan. Pa onda ovi čuju što oni traže od njih i njihove programe i onda dođu pa trube, jel da trube i lažu i petljaju, vidiš mi treba da se upakujemo u ove sisteme, ovo je 21. vijek, ovdje je zima, minus 20, mi to moramo, jel da? Zbog čega? Samo da se dodvore njima. E upravo na taj način nosioci znanja izvrću Allahove tebareke o teala riječi. Izvrću Allahove ajete i onda i okreću i onda lažu i petljaju i šta? I satraše se da dokažu da je to dobro biti za islam. Da je to dobro za kurani sunet. Šta je dobro? Oni se umaraju da to dokažu i sami se pate da dokažu da je to istina. Pa kako će onda biti dobro kad se ti sam patiš? Da mi dokažeš da je to dobro. Ti se samo mučiš u moru svojih zabluda, u moru svojih dalaleta, kufrova i širkijata, mučiš se sam da dokažeš da je to dobro za istinu. Jesi ti normalan? Svatate? <laughs> Pa sam se mučiš da mi dokažeš da ti batilom hoćeš da pokažeš meni istinu. Jesi ti lud? Jesi ti imaš ništa u sebi pametno? Jel svatate, braćo? Satraše se da neistinom pokažu da je istina. Da hoće istinu. I ne samo to, nego se satraše Na jednoj strani pak kad dođu među mu'mine njima lažu i petljaju da je to dobro što rade, a s druge pak strane odu pa se štimaju njihovim naredbodavcima i oni od kojih bi njima mogla doći kakva pretnja. Njima se štimaju i kažu, aha, mislikirajte se, mi ćemo njima objasniti. Oni ne razumiju, mi razumijemo din. A upravo ono što govore nije uopšte vjera. To nema nikakve veze sa vjerom. Jer nema, ne možete čuti, rekao je Allahu poslanik, ali i selatu veselam, kada dođu teška vremena, vi uđite u vjeru židova ili kršćana, ili vjeru demokratije ili komunizma, da bi se spasili. Ja ne znam da ima ovakva predaja igdje. A ako ima, moraju je doneti. A ako nema, onda vjerovatno po njima Allahu poslanik, ali i selatu veselam, nije nam dobro dostavio Zašto, vraćamo? Zato što se patimo. Mučimo se s Kur'anom i sa sunnetom. Nikako ne možemo, vidite. A nije nam rekao Allah poslanik, šta da radimo u ovim vremenima? Vidite da nam je teško. Pa se pojave novi poslanici i novi mozgovi sa novom vjerom i kažu, ne, ne, ne, ovako vi radite. Mi smo pametniji. Mi smo pametniji od poslanika. Znamo mi da je to istina, ali ne ide to sad. A? Jesu li isti židovi? Jesu. Isti su kršćani, oni koji slijede, uopšte ne pitajući se je li to istina ili nije. Vidi kako se pojavi dvije populacije, brzo. Kad? Kad se iskrivi Allahova vjera. Kad se iskrivi sunnet, kad se hoće da prikaže da je sunnet ono što oni misle da je sunnet. A nikako ne mogu da slažu. Jer nema dokaza, braću. Nema. Teško je, ne teško, nemoguće dokazat da je zabluda istina. Nemaš dokaz za rođo moj. Pao si ko onaj bokser u ringu. Kako ćeš dokazat? Ne možeš nikako. A ovi to rade. I tako će se prepoznat, upravo na taj način prepoznat će se nosioci zablude i dalaleta. Zašto? Pa zato što će i uzvišeni razotkriti. Zato što je tu brigu pod navodnim znacima uzvišeni ostavio pod sebe. Eli flamim, hasibe nasu e jutreku e jakulu, amena vehom lajuhtenu. Zar mislite da ćete biti ostavljeni na miru ako kažete da vjerujete? Nismo iskušavali one prije vas da bi Allah pokazao na one među vama koji lažu i koji govore istinu. Vala kad fetan na ladine min kablihim, allahu sadaku اللَّهُ الَّذِينَ صَدَكُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Da bi Allah pokazao ko govori istinu, ako govori laž I zar će Allah, braćo moja, podržat čovjeka koji laže i batilom hoće da pokaže istinu? Kažu vam i što je na vratima demokratije. I kažu u opštini, ha? Jel da? Evo vrata, uđite, a izađe, ne, ne zikirajte se ništa. Samo vi ovdje radite, lažite, petljajte, mumljajte, uvučite se među njih, da oni vas ne prepoznaju. Pa šta ćemo onda sa istinom? <laughs> Jesam li ja ušao u islam da muljam, da petljam i da lažem ili da govorim istinu? Da govoriš istinu? Pa daj mi onda nešto zbog čega ću pokazati istinu istinu. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, hada siratel mustaqima. Ovo je pravi put, eto ti. On se jasno vidi i po noći i po danu. Kul hazi se bili, adu ilala, ala besiretin, ena, wa meni tebeni. Reci, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu, imajući šta? Mutne dokaze, teške dokaze. Ne možeš ti ovo shvatiti. Ti nisi, ovo, nisi ništa završio da ti ovo shvatiš. Imajući ala besire, jasne dokaze. Ena, wa meni tebeni. Ja, i svaki onaj koji me slijedi. Ko kaže ovo? Kaže naš gospodar. Ovo je njegov govor i ovo je naredba dave. Kul hadi se bili reći ovo je moj put. Ja imam, imam, ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze. Ena, vameni tebani. Ovde u ajetu, braćo moja, uzvišeni kaže Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ena, vameni tebani. Ena, vameni tebani ja i svaki onaj koji me sledi. Tačka. Jasno ko, ko mjesec i sunce. Šta znači? Da svaki koji slijedi ena wa menitebani ja i svaki onaj koji me slijedi je došlo u ajetu, braćo. Što znači da svaki onaj koji slijedi Muhameda alaihissalatu wasalam mora imati kod sebe ove komponente mora imati ovo. Šta? Kul hadi se bili. Reci, ovo je moj put. Ja koji? Ja pozivam Allahu. Šta dalje? Ala basire, imajući, imam jasne dokaze. Ta je sledbeni koga? Ena, wa meni tebani ja i svaki onaj koji me slijedi. Svaki onaj koji slijedi Muhameda, sallallahu alaihi sallam, mora imati kod sebe ovo. Ha? Da kaže, slušaj, nisi ti to dobro shvatio, sad ću ja to te pojasniti. Šta završio? Pa kad ti počeš poja pojašnjavati sa svoja dva razreda osnovne škole ili tri, kažeš mu, slušaj, je to dala Allaha naredba? Imaš ti dokaz za to? Da mi, halal šej, ali da ti to meni pokaži, dokaži mi da je to istina, on ti kaže onda, slušaj, ti nisi završio školu, ja sam završio. Ti ne shvataš je stvar. Pa dobro, kako ću te slušati onda? Ti hoćeš da samo tebe slušam. Ti hoćeš da ja ne slušam šta kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, nego hoćeš da ja slušam tebe. Ti mi kažeš da nije jasno, a poslanik sallallahu alejhi kaže da je jasno. Allah kaže u Kur'anu da je jasno, a ti kažeš da ja ne mogu shvatiti. Dobro še, haj ti meni dokaži šta ja moram završiti da bi shvatio da obožavam Allaha. Ako moram završiti 15 godina škole, onda u prvom razredu škole te šerijatske nauke Ja nisam još počeo obožavati Allaha. Zašto? Pa još nisam na 15. godinu navalio. Jer u prvoj godini ja još ništa ne znam. Još sam izgledan mušrik. Još sam glupan za tebe. I neuk. Braćo moja. Braćo moja draga. Allah upućuje, ne upućuje ljudi. Allah te varak i otala upućuje. I gledajte. I zašto ovako rade? Ovako su iskušane grupe oni koji se pripisuju znanju koji kriju znanje, nekada zbog čega? Zbog škrtosti, kao i zbog mržnje, da neko drugi, osim njih, dospije do takvih vrijednosti kojima se oni, kojima je njih Allah okitio. Pa su, sa, pa su zbog čega? Što su pošli izvrtat, izgubili to. Ha? Pa dalje. Nekada to biva zbog straha da ne izgube položaj. Kako mu ugled i pozicija ne bi bili ugruženi. Jer ne možeš ti, bravar, poznavat teuhid, a ja završio 15 godina, a ja da to ne poznajem, ha? Nego čim ja vidim da si ti nešto skonto, odmah ću te poniziti. Nemaš ti pojma. Ti si glup. Ti to nisi dobro shvatio. Kaže, ili, kaže, neka to biva da mu se i metak ne umanji, ha? Nemoj mene, ja, ja dobijam platu za ovu. Jer ako kažem suprotno, nema više eura. A kad nema eura, umrije će mi žena od vlade. Kako ću kravu na hranu? Šta ću s kokošima? Kako ću nasud gorivo? Kako ću kupiti auto? Kako ću sebi kuću napraviti? Kako ću kredit isplatiti? Da? Tako rade. Kaže, ili to nekada biva da ne bi, kaže, suprostavio se nekom za koga on zna da mu sa te pozicije može doći kakva prijetnja. Ha? Hapsana? Ili nešto drugo. Ili kaže, nekada da se on prikloni grupi koja se suprostavila nečemu što i on zapostavlja. Pa se on onda napusti to i onda se prikloni njima. Eto mene, vama, vas je puno, vas ima dosta i vi ste svi na funkciji, sve, svi ste doc prof, jel da? Mr, oporati što te ovo zaže, svi ste sa onim čivijama, o, ono, ja moram biti sama jer ne mogu ja biti sa vjedom. <laughs> Mogu ja sa vjedom sjediti. Ja sam magistar i meni neprilični da kad ulazim mora biti crveni tepih jer ja ne mogu naplaćati se. Prehladit ću se. Onda ću početi kihati, a ako počnem kihati onda me nećete moći slušati. Dajte mi sve da bude ugođaj Savo ko mene. No poneste me na fotelji još. Stavite cvijeće ispred mene. Cvijeće, cvijeće, kupite cvijeće, jel da? Kaže, i kaže, tako nekada takav prikriva znanje u kojem se nalazi dokaz za njegovog protivnika. Pa kaže, iako nije siguran da njegov protivnik nije pokvarenja, a, stane iskren čovjek, ne postoji braćo na svijetu, ali ni šej, oni koji su iskreni šehovi, njih ne spominjemo ovdje, ali oni, eto i ti, da ti kaže nešto, a ti kažeš, dobro šej, Jel to rekao Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Wallahi iskreni šej samo će obor glavu i reče wallahi ko tebe istina. To su pravi iskreni nosioci znanja. Kad dođe istina, takav se ne ljudi. I neće ti reći šta to ti znaš balavče jedan. Šta je dokaz? Dokaz je, braćo moja, jedan od dženetlija. On je sad u dženetu. A on se zove Omer ibn Hatab radijallahu an. Kada Beduin ustane i kaže Omere, ako samo skreniš, vidio ove sablje. A? Umer nije rekao, što ti ti balavac jedan, šta ti znaš? Konjušaru jedan, idi čuvaj devetam, pastiru jedan. Ja, dženetlija meni, ti si našo, nemoj da ti glavu okinem sad. Ha? Šta je rekao Umer? Hvala Allahu, hvala Allahu koji te dade da me moraš ispraviti. I da imam ovakav džemat koji će me ispraviti kad ja pogreši. Ha? Beduin kaže, dženetli. Ima li veće titule od čovjeka koji je u <laughs> Nema, brać. On je u dženetu. Ovo su riječi Omera ibn Hataba, radijallahu anhu. I Omer nije rekao, što ti ti? Taj ti, balo, <laughs> mene govori. Ja ne ti, da moja te zdrobim. Meni zagarantovan dženet ti da meni govoriš. Šta mislite da danas nekom se samo zagarantuje nešto malo? Danas samo kažu, zagarantovana ti plata, on ne da nikom ništa progovoriti. Platit ćeš dobit 500 eura, ali nemoj da ti kuđe matu. Samo ako vidiš da neko naginje onom vehabizmu, jel da? Fundamentalizmu, napalje ga odmah, na, nije problem uftija, gotovo. dobro, ma ne treba, dogovor, sve mi je jasno, govorimo. I ti dođe ka napolje, radi plati samo. Šta ga briga što će on? A ovaj, u džennetu. Džennetlija kaže, hvala Allah. To su oni koji kriju znanje. To su oni koji kad dođe, ne znam ko da mu se pojavi. I on zna da će njemu doći onaj sa bradom. On zna nešto malo izvjere, ne zna ni puno, ali je krenuo Allahu. Iskreno i Allah ga nadahnu kako da se čuva džehennema. I onda ti bubne u facu pred svima i ti se samo zavio, ne znaš šta da mu kažeš. Čovjek govori istinu, džabaj. Allah te ponizi preko takvi. I gledajte, Allah te barke tala, braća moja, je židove opisao kao one koji su znali istinu prije nego što se pojavio poslanik sallallahu alaihi sallam, koji je govorio o njoj i pozivao u nju. Znali su židove. Ali kada im je došao poslanik koji govori o ovoj istini i skupine koji oni nisu priželjkivali, nisu, nisu htjeli da mu se pokore. Mora da bude od njih. Na, koji je ovi samo? Ako si naš, ako si član i plaćaš, no problem. Sjedi ovde, Ali kad klanjamo, kad izlazimo i ti napolje sa nama, nema ostati. I badetiš samo kad mi badetimo. I opet moraš plata i badet. Ako ga ne platiš, ti si pasivni član, jel Planetarne zajednice. Ha, financijske. Kaže, jer su židovi nisu privatali istinu osim skupine kojoj oni pripadaju. Ha? Je li tako? Jeste tako. Židovi nisu privatali istinu osim od, ako je od skupine koje oni privataju. Ako je druga, iako je istina, napolje. Nemaš ti, šta vi tu meni? Ako je sa nama i od naše skupine dobre, ali ako je druge, napolje. Ovo je osobina židova. Allah je prokleo. I kaže, pored toga nisu slijedili ono što moraju u svom vjerovanje i ubeđenje. Opet nisi. Pored toga što i kad se pojavi skupina, oni je natjeraju i opet neće da vjeruju kako treba. Nego hoće kako oni hoće i ako neko dođe, a nije od njihove skupine napalje. Jel da kako ovo na nešto liči? <laughs> što bi rekli, kako ovo ovdje nešto smrdi? A mi ćemo reći, tako oni govori, a mi ćemo reći, ovdje nešto miriši. <laughs> Ha, ovdje se prepoznaje istina od neistine. Pa kaže, i ovakvim činom Ovim postupkom je, braćo moja, iskušan veliki broj onih koji se pripisuju određenim skupinama u znanju ili vjeri, od Fakija, Alima, Daja, Sufija i drugi. Kaže, ili da su naklonjeni nekom od njihovi nadležni u vjeri, mimo poslanika Solisana. Oni se naklone onima koji su im nadležni u vjeri. Bez obzira što je to rekao poslanik Solisana, ne ne, rekao je meni on i ja se njemu pokoravam. Je tako? Tako radim. Oni od vjere ne uzmeju ni svatanje, niti predaje, osim onako kako to tumači njihova skupina. Da li vas ovo na nešto posjeća, jel da? Vi ćete reći, i te kako? <laughs> Nadam se da me svatate što govorim. Oni od vjere, od vjere ne uzmeju ni svatanje, ni predaje, ništa, osim onako kako to tumači njihova skupina, njihova zajednica, jel da? Hm? Samo ako oni tumače tako i ako je to ovaj samo što je ovdje na ovim prostorima jel da i ovdje u Crnoj Gori aj širom došlo nešto došli su do ogromnog sukoba, znaš, jer ne mogu više narodima, narodu lagati. Jer onaj narod koji je u najmanju ruku najviše posjeća na kršćanski narod. Rekli smo nekim ograncima, jel da, postupcima. Zato što slijede svoje predpostavljene, a ništa ne pita je to istina ili nije a njihovi pretpostavljeni najviše liče židovima. Ha? Znaju, a neće. A lažu im. Pa tako i jedni i drugi jedni drugi lažu. Ovi slijede i kažu, znaju samo je kod mog hođe istina i druge nema. Papandopulos, jel da? A ovi im lažu, iako znaju da šta je istina, ali im lažu, jer će izgubiti. I čim se pojavi skupina ne pašu ni ovim, a ni onim. Ovim drugim ne pašu zbog čega? Ovim što su što slijede bez dokaza, pa njima ne pašu zato što im razbi, jer ovi njima govore samo što odgovara njihovim strastima. Svatate? I onda ovi dolaze sa istinom, razbiće njihove strasti. A ovi znaju istinu ko vele, a ako se nama suprostave i ako mi priznamo da su oni na istini, ovi će vidjeti da smo i mi žovi. Iako i jedni i drugi znaju da lažu. Jeste svatli ovo vraćan? Pa kaže, a islam im nalaže da se istina u svakom slučaju slijedi u pogledu svatanja, predaja, mora se slijedi, bez određivanja osobe ili skupine. Jeste svatli? Znači, islam se mora slijediti u odnosu, u, u vidu predaja, hadisa, onoga što je došlo, bez obzira Ne da ti određuješ skupinu. E, to je ta skupina, ja kod nje. Ti tražiš istinu, to ti je farz, a ne skupinu bolan. A ne da ja odredim sebi skupinu, pa će onda vidjeti što to istina nije. Pa ti si onda ko magarac, sigori od magarca, nosiš knjige, a ničemu ti ne koriste. Čitaš to suprotno. Ma tako? Nego i da odrediš sebi skupinu, pa se onda uvališ negdje. E, danas tako prepoznaju, evo ovdje, To su te skupine odoja tam. Tam mene niko neće ni prstom takit. I to će mi biti superiška. Provešću ovaj svoj život lagajući narod, petljajući, muljajući i onda ću, jel ne, negdje u toploj sobi kraj svoje hanume pijući čaj, izgovarat ću šehadet i tako umrem. Odo pravođene. Čita svoj život sam lago, petljom, muljom, varo, zvijet i onda da mi je samo da lijepo umrem. E, a onaj ko je siguran u nagradu, ne škrtari u davanju sebe. Kakve veze ako ja umrem u postelji ili me razmesu ptice, pojedu me? Moje opredeljenje ide za mnom. Tijelo ko tijelo ne, ne igra nikakvu ulogu. Zato kršćane vidite kad stavljaju u, u sanduke, kako ga našminka ga, ženu sredi, ono budala jedna, od crve ovdje pojesti karmininju. Zašto? To ga je nadu da nekako prikaže ljudima, vidiš ovo, to je opet na Dunjalku. Sad kad sam išao kroz Srbiju, vala je braćo, vidio sam piramidu, uredko moja kuća, u mene kuća mala, let. piramida, kažu, napravio sebi da ga stave unutra. Ima, uplatili su, da, šta? Uplatili namještaj, sve, televizor, sve, kad umre, sobe napravili. I kaže, kad on umre, sve to odmah za njim ide, da on tu uživa. Dobro bi bilo to obić, <clears throat> par televizora, da imaš sebi, da ćeš. Vitrine, <laughs> dobro, novo sve, ne tako to, ne skiraj se. Ono Pogledajte u što ljudi vjeruju. Strah i da umru. Svatate, braćo, kako rade i ovi naši. Strah da, da će struhnut da obavzamo i bezredi me, nemoj sa mnom. Ne vjeri ona čijer, laži. Šta će meni vitrina i regal bolan? Ma ja jedva čekam da se kutarši moj vitrina, da uđem u džennet. Da hoću kuće od rubina, od zlata, od smaragda, od šakra, hoću hurije bolan da grlim. Kad odem ne traži me milion godina. Ja u to vjerujem, bolan. Šta ti je? Šta me briga za regalom, komodom? I lijepim autom, ne interesuje me ja hoću u džennet, jer ja vjerujem ono tamo. Ili me pojele ptice, ili bi mene nosili u parnom grijanju, pa me brenerom grijali dok ja idem zimi, me nosite u svejedno. Dušu je mene kod me, rođo moj. Gotovo. Ti mene ljepšaji koliko god hoćeš. Međutim, ovi njima upakuju u srede, još kažu vi samo umrite, mi ćemo se pobrini za vas, još dok ste i u kamuru, Ali to, za to brigu opet moraš platiti. Sve moraš platiti. Čita život te uzima, uzima, uzima i kad umreš opet te uzima. Ha? <laughs> Samo te uzima, ti samo daj i treba te uzimat kad daješ. Ne? Ko ti je kriv? Ne, ne, ti u stvari i daješ zato što smatraš da će te to davanje, to je sadaka, to je zajednica, ako ne dadnem tu, ja ću izvjere izlazim. Nisi platio članarinu za juni i januar, ti si učinio kufr, bilo na kufr, jel <laughs> To je ispripadani ljudi posve. Ali i jedni i drugi ne mogu biti opravdani jer ovi kriju znanje, a ovi slijede ono što im ovi nude, to jest upakuju. Zašto? Pa zato što im odgovara. Odgovara čemu? Njihovim strastima. Zato to i rade. Zato to i rade. I gledajte. Gledajte na koji način ljudi izazovu, izazovu Allahovu te bareke od tala sržbu na sebe. Kako? Zato što iskrivljavaju ono ne skirajte se, neću drugu knjigu, samo nešto da, da vidim. Zato što ovaj <laughs> zato što što jedni Oni uh, slijede svoje strasti iz toga što fetvama ili izmišljotinama u vjeri zadovoljavaju svojim strastima. Kojim? Euro. Nema para. A to je, vidite, i vi sad pogledajte ko na najlakši način zarađuje pare. Na zemaljskoj kugli općenito, pogledajte. Ko ništa ne radi? Kile ne digne osim što odje na pijac, uzme mandarina i banana. Ništa ne radi, a pare uzme. Kad dođete kući razmišljajte. Vidite da nema, da ne, svi se pomalo nekako trude, hodaju, voze, o, ništa. Ništa ne rade apsolutno. Ma neće Jukabr kad ideš, neće uzeti one zemlje da baci za tobom tri put makar. Osunete. A može lopat uzeti, sa lopata. Zagrnite ga, jesme briga. Jer ona ko se sagne, onaj ko donosi kovoje, to može promašt pa utuđi, utuđi džep govorni. Može se slušati, no, na. Zato idu oni velikim čulafima, na. A oni veliki čilafi, vidit ćete vi volki iz džepovi. Samo ona uleti lagan unutra. Ko u poštansko sanduče? Ja i tako i nazivam. Putujuća poštanska, ne ne, putujući bankomati. <laughs> samo što ovi bankomati ne daju, nego čim ubaciš ti, on samo upati kada je nema, gotovo. Tiltujete, završeno. Pujica, Jeste. I za kraj, braćo moja, ćemo još samo u prilogu ovoga, jer smo govorili o onima onima koji kriju znanje, koji ga okreću, izvrću, a i onima, inače, či, malo eto, ali onima koji slijede njih u onome što oni izvrću. Nio, nisu opravdani, tako mi Allaha, ni jedni, ni drugi. Neki opravdava kogod hoće, Allah te bareke od ta'ala je mudar, dostavljena je vjera, dolazi i nakon što su čuli, ne da oni više sad nego te napadaju Napadaju vlastitu vjeru, vlastitu, vlastitu vjeru.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 Sunnetu i Kur'anu. Znači, kad ti istina dođe, ako ti se ne odazovu, kaže ko? Kaže Allah, te barak ta'ala, kaže فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Kaže, onda znaj da se oni jedino povode za čime? اَهْوَاءَهُمْ Za svojim strastima. Aha. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ Kaže, ako ti se ne odazovu Muhammede, to jest, bilo ko ako se ne odazove istini, on se njoj ne odaziva zbog čega? Kaže, falem ennema jettebi'une ehva'ehum. Onda znaj da se oni, šta, povode samo za svojim strastima. Pazite, ovo govori onaj koji nas je stvorio. Sve ljude i čovjek čim neće da uzme istinu, I, od, i njoj se odupire. On je sljedbenik čega? Strasti. Ko kaže? Kaže Allah te bareke u atala. I kad ti se kaže, klanjaj kako je klanjao Allah o poslanih sallalahu sallam. Radi kako on radio. Ispovjedaj vjeru onako kako je naređeno. I ti nešto vrljaš, skreneš, Allah mi ti si sljedbenik strasti. Ko ti kaže? Kaže, fa in lem jeste džibulek, falem enne, falem, enema jettebihune ehvahum. Ti nećeš da se odazoveš, ti si sljedbenik strasti. Kaže ti Allah te barake o ta'ala. I sljedbenik si strasti, ovo je važno napomenuti, u onolikoj mjeri koliko se odupireš. Ako je to puno, onda si i veliki sljedbenik strasti. Ako je malo, onda si malo manji. Ali je sve u osnovi veliki igre. Nema igre. Neodazivanje poslaniku, sallallahu sallam, je i tekako pogubno. I kaže uzvišeni dalje, ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله kaže uzvišeni, gledajte ovo. A zar je iko gore, zar iko gore luta, kaže, od onoga koji slijedi stla, strast svoju, a ne Allahovu uputu. <laughs> Vidi ovo sad. Ovo, ovo je pitanje. Ka uzvišeni kao da nama govori, zar ima iko gori među vama da više luta od onog koji slijedi svoj strast, a ne šta? Allahu uputu. Zašto uzvišeni kaže ovdje Allahu uputu? Pa zato fejnle mjeste džibulek. Kaže, zašto ti se ne odazivaju? Jer ti pozivaš uputi. Hada firatel mustaqima, pravo putu, evo ga, jasno se vidi. I uzvišeni kaže, zar iko gori za lutu? Od onog koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu. U drugom ajetu, kaži ti meni onoga koji je strast svoju za Boga uzu. I vidjet ćete, braćo, vallahi, da ovi ljudi, kad počnu istrajavati od malih, od malih stvari koje, izma, koje uzmu sebi kao strasti, od malih stvari, bidata koji ne izvedi džveri, kako za u skorije vrijeme brzo dođu, šta? Na tu deređu da svoju strast uzmu sebi kao Boga. Veoma brzo to im se desi. Veoma brzo. Veoma brzo, vallahi. Zato učenjaci, ali sudna teodjemata, kad stavljaju grijehe do širka, ispostavljaju šta? Sljedbenike strasti. Novotare. Eto kako je to opasno. I pogledajte kako se teško vade, osim oni kojima se Allah smile, kako se teško vade iz tih stvari. Ovdje mislim, ne, na općenito, rafidije, šije, haridije, murđije, džehnije, motezile, redom kako se teško vade. Zašto? Pa neće da slijedi uputu, slijedi svoje strasti i onda je počne braniti. Jer čim počeš, sve dobro pod navodnim znacima, dok ti imaš kod sebe nekakav real, šutiš, težak ti i ne možeš. Moli Allah da ti oprize, ti pomogne da to ostaviš. Ali je problem kad ti počneš grije braniti i pravdat, da je grijeh i batil jasan koji se vidi u stvari put da se dođe do istine. E, onda si propo. Onda si kvrkno kvalitetno. Ha? Braniš istinu. Da bi došao do istine. Braću, ovo kako opasno. Čovjek koji pije alkohol, pije pivo, pije vino, ili ne znam šta, nije bitno. I kaže, musliman, znači u osnovi je musliman, klanja i nema širka. Ali ima, nema ovog obave, nema imana kojeg ovog novog imana. Zato što je veliki grešnik. I on kaže, ja znam da je haram alkohol i pivo, ali eto, i krije se i da ga niko ne vidi, zna, bori se protiv toga. Šta je ono u odnosu na ono koji ne pije nikako, klanja i ne čini širk, a kaže, pa može se nekad. Jel da doktor su rekli, dobro je čašta na tašte, jel da se kaže tašte, na tašte, na ono ujutru skvrknem jednu, Dobro kaže za rad srca. Aha, vidite razlike. Ko nebo i zemlja razlike. I onda ti mu kažeš, ma čovječe, ne može se nikad, haram, Allah zabranio. Slušaj, sad ću ja tebi pokazat, dokazat, evo ga, šta on radi? On pravda svoj gri. Ne, <laughs> pravda kufr. On je ohalali ono što je Allah zabranio. A ovaj miski, ne može, on se bori sa grijehom. On se bori. Nije rekao da je dozvoljeno piti. Ali prije, tek je primio islam, pa teško. Imali smo, imamo jednog Njemca u džematu, a evo nešto ga ne vidjamo u zadnje vrijeme, kod nas, tamo u Bosni. Alkoholčar. Ko švabe, vi znate njih, oni, oni ne znaju šta je H2O, <laughs> samo vopi, jel da? Nema, samo što se ne kupaju u piju. I on se ne može rešiti, on kaže i plaće, kaže ja ne mogu. Razumijem ja tebe, ja mu otišao kući, ono sofra, meza, tu je on možda u supripitom stanju, možda bi mogo još jedno dva deca popiti gotovo, ne može više. I ja došli, došli mi njemu kući, žena njegova plaće, daj možete li kako ja, on je popio čovjek pjan, ja mu onako pjanom pokušao, znaš, jer on je u supripitom stanju, jel da to je ono, možda mogo voziti bez krivina i ne bi, nije bitno, <laughs> jel da, možda bi negdje sletio malo, ne bi puno, sa autom. I on ovaj, I on kaže, daj, mogu li kako da ovo, pomozite mi da ovo ostavim. Ja mu kažem, slušaj, ja prije svega, ima li kakve šanse da ovo što ti je ostalo da ja prolijem? Gledam opet da ga, znate, švabo je to. Znam ja da on ima još tam negdje, podrom čitav pića, ali eto, makar ono zaslonim. Mogu li ja ovo reko, on kaže, nešto na njemačkom, uglavnom dao mi odrenja onu rakiju. Kudo na rakija brlja smrdi, rekao, ko ti ovo prodao? onda oni bošnjaci ne vole čim ko privati din, odmah ovaj, prodamo neki komšija brlju, to se zove brlja i u vas, jel da? To ono što ostane, što kad ljudi peku rakiju, pa ostane ono, nije ni za šta. Ma znate vi šta ja govorim, nemojte blefirat vas, on. E, dobro, nije bitno. Potaka u nas se zove. Ono što bacaju od kazana, ma nije ni bitno, nećemo sad čas pa držati u pa alkoholu. Uglavnom, uvalili su mu to, ovaj, jel, nije sad to srženo što, što govorim. Ljeto mi smo prosuli i hoću da vam kažem, gledaj, on zna da je to zabranjeno i pijan je i klanja, mi smo klanjali jaciju namaz, on ode okupa se sredi, oprasi, dođe, stade u namaz, pijan, mora klanjati. Možete zamisliti u scenu, pijan čovjek stoji u namazu i klanja. On ne, on, de, on ne da se vrti, on je koringišpil, on jedva stoji. Šta će učiti? Samo fatihu, nemoj ništa dalje upašći čovjek. Ali je to razlika njega i onog koji ne pije nikako kaže može jedna čašica, ne problem, ti, to je dobro za srce. I on pravo, to je dobro. Kad te jedan pukne više, vele, kad dođe, ne pita, je li nije dobro, on kao kaže, idem. Dobro, vraćam vas. To bi bilo to, prilike, da sam ja večeras sa vama uz Allahov pomoć podijelio Allaha, molim, da mi oprosti ono što sam pogrešio te odmah šetana, što sam pogodio te odmah gospodara. Allah, molim da vas učvrsti na putu uzidanja njegove riječi, da vas poštedi iskušenja koja niste u stanju podnijeti. Da vam podari breketa vašim imecima, vašim ženama, vašim djeci, vašim radu za islam. I nadam se, biznila i teala, da ćemo se još išala vidjeti. A hvala da ne vremena. života i prostora. Allah molim da nam grije oprosti. Alhamdulillah i rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la لقد لمست أذني قصيدة شاعر دناها بها ذوق ودنا بها صدق أشهد أن محمد رسول الله ostaje samo ostaje samo vjernika vjernika ti koji tražiš istinu kreni stazom pravovjernih kreni putem vjernika istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera. Posjetite nas na www.autok.com Soba, put, vjernika. Na portalima www.stazomislama.com i www.esunje.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kubhana, video i audio, downloaden arhive. Thank you. Kur'an i Tefsir, Akida, Fik, zanimljivosti vezane za stanje Islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pauta.com Soba put vjernika.